bertsiobi bertatik joan egitok, eguk engantxok. Belartean egiliko gaituk, urratxean, txarra Kultur alea. Tra gure gaurko kultura talarekin segituko dugu orain eta gaur musika izango dugu protagonista eta bereziki diska berri baten deskubritzeko tarte hartuko dugu Jean Michel Bedasagarrek berriki elkar zigilbarekin belatsa izenburupeko diska baitu plazaratu kantu zaharrak zein berriak uztartuz amalau pieza aurkitu ahal izango ditugu diska juntan la la la la la la tra la Michel Medasagar kaixogunon Bai egun basuri ere Belatxa izena emanda izan dio zu diskari zergatik bai. Belatxa eh, duzu eh, xorri bat bizi dena eh, besteak beste Siberuan ahuzki mendietan eta mm, baita ere berriketan jak, jakin dut Himalaian ere, badela, txori hori, aski, horien txori bat, ez da arrotza mundu guzian eh, den eh, txori bata. Baina txori horrek eh, berezitasun bat badu, e, lezetan bizi da, eta han populkatzen da, han, humiak egiten ditu, eta eh, zilotik ateatzen da, eta zeru gorrenetarat joiten da, egalaz. Eta uste dut, eh, fascinatu dituela, eh, hauski altian eta bizizirenak, hartzainak eta beste ulhain, eh, dobehizain eta... Eh, eta bon, denbora, denbora ba-, bazuten eh, ardien begira eta txori txori hori e, ikustez e, melodia bat sortu dute eta mendez mendez horre e, e, e, egin da e, belatxa, belatxa kantua. Mhm. Eta bon, denbora asko e, pe, gozta ikastea, melodia horren ikastea eta mm, hein batian edo behar bezala emaitea, hasteko nik nahi nuen bezala emaiteko erronka horren adirazteko bai. izenburua ere jarri duzu diskari belatxa. Bai, bai, bai, bai, hori da, hori da. E, eta kam, kamta hori arduira bazirelaik e, txapelketa bat, eta hori e, txapak e, frantxoese da hor konkur, a, txapelketatik aparte zen e, kanta hori e, gutiek zuten emaiten. Ehm, beti izan dira, eh? beti bena eh, arrunt, arrunt guti zeren ehm, belatxaren, eh, bai, behar dut eran, eh, belatxa, belatxa guretako da esparbera, falkoia edo hola, eta da belesega, belesega da, eta kurioski belatxa izena eman diotek, txuri kanta hori, hola, bena, Etorduan uh, eh, beti interpretoak izan dira uh, inguruko jendek. Lakari, Altzai, uh, eh, Altzabeeti, Gamere, Zihiga, Zuha, Altzuku, e, eta bai eta hor hor interpretak beti hor izan dira eta e, badakit e, garai batez bait hitz gabeko kantiak bandezagun Santa Grazin deitzen zititzen altzukiko kantoiak mm bai altzukiko kantoiak altzukun bat ziren kantari honak eta bon, eh, interpretazio ederren eta ikbat, eh, seure ederrena ere, eta eh, petiri poi eta hua gamerezi igan sortua zen eta altzukun bizi, bizi zen. Bai, grabatu zutelaik altzukun bizi zen. Bai. noite. Euskal kantutegitik, Siberoko kantutegitik harturiko bai. kantu zarrak eh, hartu bai. dituzu, baita berri zonbaitzu ere bai, bai. gehitu, bai. bai eh, transmisio lan horren egiteko, alik eta hoberen egiteko, esfortzu handi bat egin duzu, lan handia izan da zuretzat eta Xat, amets bat bat zenuen ere, eh, diskontara egistea? Ah, aldi, aldi guziz, diska bat egiten dara, amets bat bat eh? amets bat beste lan, espalin baliz, ametsik deusik elitake. Eh? E, e, bai, e, eta bai, nahi nituzke gazte batzu formatu, eh? eta bon, eta elkartearen sedea e, hori da, eta bon, pentsatzen dut e, berriz eh, berritu gula eh, gure ganatu bon, etorri nahi direnak e, azteko, bena, e, gazteak berriz iniziatu kanta, kanta hori, enik hori da helburua bai. Eta nola izan da autua? Zure kantu gustukoenak hartu bai, dituzu? Bai, bai, bai, bai, ez dakit, ez dakizu zen nako, bon, memento ontan, bon, kantoa bon, asko. Bon. Kantu oso mait badazkitzat, Bela, bon, memento untan, bon, behar da hautaketa bat egin, amalau kantore badira, eta bon, odan, hautaketa egin dut, ona mest, ona imeste eh, berri badira, eta bertziak eh, txirula doinuak ere, eta bestiak eh, ziblatiak eh, zerritu tarra nua bortietan, gaztetazionak bainera bila, eta belatxa, eta, voilà, eta bon, partikulazki lan eh, e, e, egin dut eh, bizton dena trebatzen e, eh, kantu hurrien ahalik eta hubekienik emaiteko. esan duzu e, eh, nekiru honek zutabe dituela, kontatuko diguzu pixkat. Nola banatu duzuen diska? Zaude, eh, bon, belatxa aipatu dugu, eh? nola kanta horren... Eh, eh, kanta hori entzun dut, eh, entzun dut, eh, duela, enaiz, enau horre gaztetuko, bena, bero urte beno gio. Lentze entzun dut, garrun gaztean intzan, eta koinioze kantua. Eta gero, uh, eh, nabardurak baditu kanta horrek, hola, tonu laurdenak. Eta gure belariak eh, nik lehenik, bon, ene familian dantzariak ziren, eh, bena ez kantaria. bai, bat ziren, ene amaren aldetik kantariak bena Ameriketara joan ziren, Schillerat. Eta ez ditut ezagutu, ez dira behin ere etorri, eroztik eta e, orduan e, lan eta lan e, e egin dut eta berriz nabardura horien e, ardiesteko eta e, bena e, e, e, nahi bauzu nibeno zaharago kantariek zaharago direnak bai irrogoita amar amabosturte gutien ez dutenek eta tapiko horiek ikasi dute lehenik kanta horiek. Ernebaita burtietan, edo, um, edo gaztetarzuena baina erabila, edo berteretxen kantia, ikasi dituzte. Baina nik lehenik, uh, guk ikasi ditugu, perforzta uh, eh, eskolan frantsesezko kantuak, eskoaraz zoma nahi guti, um, enegarraian nola zen, eta uh, etzen ere gure etxean eh, amaika edo amabi urte nituen, uh, lehen transist, transistora dakizu etorri zeraik etxerat, eh? etzen telebista, deusik, deusik. Eta hor, ikasi dutugu, uh, eh, uh, eh, zerak, uh, frantxez, it, itpara de it, uh, ikasi dutugu, uh, Johnny Alide eta Claude François eta bon, tego, Louis Mariano batzutan, eta Tino Rossi eta horiek entzen ditugu. Eta nik gero berantago ditut, ogoita urte piko nitu laik, siberoko kantiak deskubritu ze gauza Eta geroztik, bon, lan egin dut, eta asko behatu, e, maisuak ere bisitatu, eta ariekin, ariekin e, eh, ikasi dut, eh, ikasi dut kantatzen. Hala, eta bon, oai, bon, <laughs> nintzen, eta hortako dut deliberatu zede baten egitea. Pastor, alienor pastorala idatzi dut, mila, 2000 eta mahiru eta malauean, eta, bai, mahiru, bai, eta malau, eta malau eta mabosteko neguan, bo, zedea plantatu dut, supazter xokoan, tranquil, eta gero grabatu dugu, eh, grabatu dugu eh, donostean. Angelekin. bide lagunak ere izan dituzu, Michel Etxekopar? Bai, Michel Etxekopar, biztan dena. Michel Etxekopar, txirulari trebea, em, kantaria ere, sorzarilea, eta bon, eta bon, ez, eh, biziki lagunak. Lehen dimen gazteo da, bena, biziki eh, algar maite dugu eta eh, algar estimatzen. Eta nahi nuen Michelek parte harlezan NSD-an. Eta ba, beste laguna da, uh, Sasha Stanten, Standen, uh, eh, Lakarrin bizi dena eta uh, Londreseko konservatorioa egin duena. Eta guai Lakarrin bizi da, jasna egiten du, eta xerri askuntzan, eta ardi bai, irurrin beste lagun batekin gaika bat e, du eta eta bo, arabita e, jotzen du eta bai, hala. Agur Maria uh, Agur Maria bon, Guk uh, Badugu uh, bon, Gure uh, bon, Elisatorak e, Gira Eta behin uh, Iloba baten Esteietako uh, bon, Sentak ez Agur Maria Kantatzen eta, bon, or, Egin nuen melodia bat Eta gero bon, Badu bizpalau bost urte eta orain nahi nuen eh, kantatu eh, zedean, eta sasa aztan den eh, arregloak egin ditu, eta bola, utan dizkan ba- barne, barnean da, bai, Agon Maria, bai. Eta bada beste kantu bat agian e, ba berezia dena ere, eta diska izten duena urz, urzua. Urzua. izenekoa, konta eguzu. Orduan, urzua da e, La Paloma. Eh? La Paloma. Nestor Basterretxea nahi izan dut omen du, zeren elgarriki lan lan eh, egin dugu. Damurik e, eh, berant ezagutu dut, Nestor, bon, jada dinia, dina azuen, mena ongi ezagutu dut eta mait, maitatu, oso gizon maitagarria zen, Nestor, e, bihotza bala eta gizazalea, eta nestorek ari zelai pentsaketetan, eh, noi dibujo bate buruz edo plano bate buruz, beti eh, txistukatzen zuen edo donizeti, edo verdi, edo putxini, eta nio, eta, eta barri brazain zere, eh? Brasezen eh, eh, zenen Frantzian egona zen, esua hauzeraik, eta kultura handia zuen, eh, jaketatea zuen, eta Brasezen kantuak maite zituen, eta eh, hori e, eta ongi hori zuen, ez nahi, nahi zuen Brasezek. E, banakien, delako garraietan, itparade garraietan, um, Mireia Matiok atera zuen um, La Palomaen doinuan um, zera frantxezez eh, kantoak eta fascinatu ninduen melodia horrek eta ze melodia ba, berzereke badut eh, ba, bako txapa zela eta to, orduan eh, eta berrantian jakin dut eh, iradier eskoldun zela, eh, gazteiz ondokoa enoz horretzen erian izena bena gazteiztara, eta Google eta Wikipedian, eh, eraiten dute, eh, bask, batzutan bask iradier, edo bask espanol, bena bask, eraiten dute, eh, badakite, eskualduna, zela. Eta, eh, eta abanera ere, abanera eh, beste obra bate, besteak beste egin zuen, kompozitora behitzen, egin zuen arreglito. Arreglito eh, eta e, eh, zera ba-, badira, eh, kantariak eta partizioak eta bizetek entzun zuen edo atxeman zuen arreglito delakoa e, eta egin zuen e, Lamur Carmenen kantua munduko kantu ezagunenetako bat da ere eh? eta ez arras erdia bena kasik erdia da arregliton hartua abanera eta bizetek omen omen uste zuen eh, eh, abanera asko bada besteik, eh, tolosan gaindi eta barakit eh, lagun batek erranik, bada, bai Katalunian ere, ba, ezagutu atziren. Bela, hori, eh, eh, eh, bizetek hartu zuen eh, delako arreglito hori eta egin abanera, Carmen, ezagutzen dugun, ze hori, doinu hori, Eta orduan, bon, e, hitzak egin ditut, e, Nestor omen dut, e, ene bihotzeko hitzen arabera, eta senditzen nuen bezala, omenaldi bat egin dut e, Nestor Bazteretxeari eta bere familiari. Ere. Zeren, bon lan egin dugu elgarrekin, en el azken uh, urtetako uh, semafor bat bezala, eh? argi, argi handi bat izan da, nestor. Beste espiritu batetan, e, e, e, enakien arte, artea, en, ba, or, ez dut zaigutzen, mena, bederen, e, nestorek iniziatu nau arteko gauzetan, e, e, bai burdinain, lantzeko modu berri batean, eta hori iniz, iniziatu nahu mestorek, eta nahi nuen eskertu horregatik. Ba, guztionekin geratzen gara eskermila. Eh, nik nik zure. Nik zure. Manxuan bi artearen gaindureta Itzain trebea zinen alorak eskota Manxuan bi artearen gaindureta Abanera hontan Euskal Herri Euskal Herrietan Entzun gaitzatzu gotik kantan Zure omenetan Bete, besan txarik

Euskal Herrietan Entzun gaitzatzu gogotik kantan Zure omenetan Abanerra hontan Euskal Herrietan Entzun gaitzatzu gogotik kantan Zure omenetan emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doarak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bidea hartatik Ez errekara iritik ez! bertzio Kultur alea.